Olá, olá, olá. Ah. Olá, olá, olá. Ah. Lá vem trazendo comentários ao entardecer pra noite. Ela tem pedidos e pedidos, mas é meu que atende hoje. É meu bem, não gosta de mandada, é só chupam várias mordidas. Será combinação perfeita, escorpião e leonina? É só mais uma noite, é só mais uma cama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um aquecimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. É só mais uma noite, é só mais uma trama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um atendimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. Olá, olá, olá, ei. É olá, olá. Olá, olá, olá, olá, olá, olá. Lá ah, vem trazendo comentários ao entardecer pra noite. Ela tem pedidos e pedidos, mas é meu que atende hoje. É meu bem, não gosta de mundada, é só chupam várias mordidas. Será? Combinação perfeita, escorpião e leonina. É só mais uma noite, é só mais uma cama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um aquecimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. É só mais uma noite, é só mais uma trama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um atendimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. Olá, olá, olá, ei. Olá, olá, olá. alive.